Я чакаю загада прасціцца з прыродай. Сляза пашчацэця частушкаю воду. Дрэвы крычаць, немагчыма іх слухаць. Не жадаю загада, лепш буду я блукаць. У цемры, але свабоднай і чыстай, сапраўднай, празрыстай.